Allahu mëshiroft. Dhe kemi mbet te kaptina e katërt el khaufu min esh shirk, frika nga nga shirku. Edhe thamë pse Hoxha e ka pru këtë kaptin ngase para kësaj na e ka pru e vlerën e teuhidit dhe se kush vdes me teuhid futet në xhennet. Mirëpo pse e ka pru khaufu min esh shirk, frika nga shirku, ngase prej shirkut janë frigue pejgambert e Allahut xhelle ve ala. komentatori ma i madh i tefsirit, komentatori ma i madh i tefsirit, andaj thot ibn Kethiri, krejt jena fukara për tefsirin e kujna, e Tabariut, s'ka tefsir n'ftyrë tokës, çka nuk mbështetet te Tabariu, saqe disa dijetar kan than, çdo tefsir çka e lexoni, dhe nuk gjindet te Tabariu, nuk është tefsir ai, nuk është tefsir, Çka ka thënë Tabariu në këtë komentin e këtij ajeti? Ka thënë Allahu xhelle ve ala ka kërcënu pejgamberin e vet. Megjithë se e ka mbrojtë prej shirkut, çka ka dashtë me na thonë? Ka dashtë me na thonë Allahu xhelle ve ala, Unë të dashurin tem, ata të cilin e kam mbrojtë prej shirkut, ata të cilin e kum çu alarmues prej shirkut, supozimisht jena tu thonë, Allahu xhelle ve ala, se se nuk bje robi jem n'shirk, po supozimisht me ra në shirk, ja asgjësoj veprat, wa latakunanna minel khasirin, dhe sigurisht që ki me qenë prej të dështumve të humburve thot Ebu Xhafar Tabariu thot nëse Muhamedi sallallâhu alejhi ve sellem krijesa më e mirë n'ftyrë tokës zotëriu i pejgamberëve zotëriu i krijesave më i miri i njerëzve nëse ban shirk Allahu xhelle ve ala nuk ja merr parasysh asnjë mund çka thu për mu edhe për ty Çka thu për mue edhe për ty. Andaj hoxha e ka pru e ka pru për ket ket kaptin edhe meselën çka ka me nxer pastaj se njerzit ma të mir n'ftyrë tokës nuk kan qen të garantuar nga shirku nuk kan qen të garantuar nga shirku edhe andaj ka than hoxha el mes'eletul adhime su'alu ibrahime Allahe xhelle wa ala en ju xhennibehu mine shirki ka than një mesele e madhe është ktu se ibrahimi Khalilullah, i dashmi i Allahut, i ka thënë, çka ka thënë? Rabbi xhnubni, o Zot, largom prej shirkut, rujëm prej shirkut. Andaj ka thënë Ibrahim ibn Jezid e Tejmi, një prej dijetarëve të mëdhaj, çka ka thënë? Ka thënë nuk sigurohet nga belaja askush pas Ibrahimit. Nëse Allahu xhelle ve ala Ibrahimin, çka e ka zgjedh, në dunja e ka lënë të frikësuar. nëse ai i ban shirk Allahut xhalla wala. Dhe çka është m'i bo shirk Allahut xhalla wala? Na e kena përmend definicionin e shirkut, se çdo send çka i takon vetëm Allahut, nëse dikush ja drejton dikujt tjetër, kushdo koft ai, prej melaçeve, prej pejngamerrve, prej njerëzve të mirë, prej sistemeve, prej ideologjive, prej mendimeve, prej fjalëve, çkado qofshin ato, çkado qofshin në mënyrë absolute, qoftë ai edhe hoxhë, qoftë edhe dijetar, qoftë edhe medhheb, cilido qoftë ai medhheb, Nëse i takon diçka vetë Allahut xhalla ve ala dhe ai ia drejton këtina, i ka bo shirk Allahut xhalla ve ala, dhe Allahu ka thënë nuk e fali këta. Inna Allahe la yaghfiru an yushrake bihi wa yaghfiru ma dune dhalike limen yasha. Dhe pos kësajna Allahu xhalla ve ala ia fal, ia fal kujtna doje. Çka është pos kësajna? Dijetarët kanë thënë pos kësajna është çdo mëkat çka mundet me bo i biri i Ademit. Pos shirkut. E mëson definicionin e shirkut. Prej në skaj deri në skaj. Çka s'hin në shirk, Allahu xhelle ve ala krejt i fal. Krejt i fal. Kjo është me tekst t'Allahut xhelle ve ala. Domethonë, çka nuk hin në shirk, çka i takon Allahut xhelle ve ala, nëse robi ja ka dhonë hakin Allahut xhelle ve ala prej cilësive dhe adhurimit, dhe se e ka njësu si krijus Allahun xhalla ve ala me tri lloje të teuhidit dhe është njollos me të gjitha gjunahet çka munen me ekzistue është ngarkue tej mase Allahu xhalla ve ala munet me ia fal Allahu tebareke ve teala munet me ia fal me mëshirën e tij të madhe andaj dijetarët kanë thënë se Meselja më e madhe që na duhet me qenë syçel, vigjilent, shumë të kujdesshëm, shumë të zellshëm, mbanë mue xhenib është një anë dhe xhenib ana tjetër Ibrahimi alejhi selam ka thonë o Zot shirkun bane leje shirkun me një anë dhe mu me një anë shumë larg shirkut pse innehunne kad adlelne kethiran minen nas o Allah këta putat idhujt i kanë deviju shumë prej njerëzve Dijetarët kanë thonë, idhujt nuk i kanë deviju njerëzit, se idhujt as nuk flasin, as nuk dëgjojnë, e as që i kanë mundësi me lëviza, po ato janë të formume, të krijume prej dorës njeriut. Mirëpo qysh komentohet innehunne adlelne kethiran minen nasi, ata kanë deviju shumë prej njerëzve, domethonë, njerëzit të cilat i adhurojnë këta, i kanë detyru edhe jau kanë zbukuru tjerve, m'i adhuru këta. Innehunne kad adlalne kethiran, shumë prej njerëzve, shumë prej njerëzve. Andaj Ibrahimi këtu ka thonë, këta i kanë deviju shumë prej njerëzve. Muhammed Abdul Wahabi ka nxjerrë prej kësaj se shumica ka shkojnë? Ka shkojnë shumica? Ka batili, ka batili shkojnë, andaj Ibn Jauzi, Abu Abdurrahman Ibnul Jauzi, Nja prej djetarëve të mdhej, ka thonë teemmeltul khalka kullahu, ka thonë jam meditue në krijesat gjithë krijesat e Allahut xhalla wa ala. Thotë dhe e kam kuptu se shumica prej atyre janë sikur mos me egzistue. Pse? Pse shumica atyre janë si mos me egzistu? Se kur nuk ndalën me mendue se çka lyp Allahu xhalla wa ala prej tyre. Nuk ndalën krijesat e Allahut xhalla wa ala me mendu çka dash krijuesi i tyre Prej krijimit të tyre. Njeriu çdo ditë duhet me u ndal dhe me meditu, a thua Allahu xhalla u ala pse më ka krijuar? Çka kërkon prej meje? Sahabijtë qështu masi e kanë pranu Islamin, masi kanë ba luftë me Pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem kundër mushrikëve, masi Islami është rrënjos në zemrat e tyre, prapë janë ulë dhe kanë mendu, kanë meditu këto çështje. E kush janë sahabijtë? e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem radhiyallahu anhum wa radu anh ka zbrit për ata Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun xhalla wa ala andaj thotë Ibn Jauzi i kam meditu shumica e krijesave janë sikur mos me ekzistue pse nuk meditojnë Allahun xhalla wa ala nuk nalën me e kqyr se Allahu xhalla wa ala çka ka dash prej prej tyre. Andaj pejgambert e Allahut xhalla wala e kanë kuptuar këtë çështje dhe e kanë lutë Allahun xhalla wala që ta ruajnë, ruje prej shirkut. Çka ka thënë Ibrahimi? Wa baniya. Dhe pasardhësit e mi. Dijetarët kanë thënë Ibrahimi nuk ka pas shumë pasardhës, Ishakun dhe Ismailin. Mirëpo dijetarët kanë thënë wa baniya këtu përfshihet gjithë pasardhësit e Ibrahimit alayhis salam. Edhe na përfshihmi n'lutjen e Ibrahimit alayhis salam. Disa dijetarë kanë thënë se kjo lutje ka qenë edhe prej mëshirës se Allahu xhallahu ve ala e ka përshkrujt Ibrahimin Ewwah shumë që ka dënesë Ewwah në gjuhën arabe është ai i cili ban oh oh shumë pse i ka pas frikë Allahu xhallahu ve ala tepër shumë i ka pas frikë Allahut te bareke ve teala dhe prej mëshirës dhe çka ju kena dhimbë shumë Ibrahimit edhe na ka thonë o Allah ruji bijtë e mi edhe mua prej prej shirkut edhe Allahu xhelle ve ala ja ka pranue duajën ka thon illa dhalimin pos zullumqarve pos zullumqarve kjo lutja jote nuk i kap zullumqart andaj hoxha ka nxjerr një dobi pi këtij ajetit se besimtari duhet me qenë shumë i dhembshëm për njerëzit shumë m'iu dhimb njerëzit pse ngase njerëzit Ibn Kajimi ka thon fundja, kulminacioni njerëzit janë viktime kujna e iblisit. Viktime e iblisit. Mos me pas qenë iblisi, njerëzit çka do të banin? Do ta adhuronin Allahun xhelle ve ala. Andaj armiqësinë që e kena na e kena direkt me iblisin. Direkt me iblisin. Andaj njerëzit janë viktime e iblisit. Injoranca e tyre i ban mu ba viktimë e iblisit dhe adhurojnë iblisin me fotografi të ndryshme dhe nuk ja drejtojnë Allahut xhelle ve ala adhurimin andaj na edhe çdokush çka i ka dhanë Allahu mendje dhe inteligjencë dhe adhurim ndaj Allahut xhelle ve ala dhe e ka furnizu me islam duhet m'iu dhimbtë njerëzit duhet m'iu dhimbtë njerëzit andaj pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka qenë Që Allahu xhelle ve ala e ka qetësue, çka i ka thonë, Le'alleke bakhi'un nefseke, ella jekunu mu'minin. Ti o Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ki me shkatrru vetveten tande, pse? Pse nuk bohen ata besimtarë. Paramendo ku ka mri pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, Allahu tebareke ve teala i cili e dit mbrendshmën dhe të jashtmën. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem nuk ka shtirë Me gjitha fuqi çka na ka dhënë Allahu xhelle ve ala, me i kthy në teuhidin Allahut xhelle ve ala, njësimin Allahut tebareke ve teala. Dhe kur të lutemi o Zot ruana prej kufrit dhe shirkut dhe nifakut, me thonë o Zot ruje dhe njerëzit prej shirkut dhe kufrit dhe nifakut. Pse janë viktime iblisit ata, ata janë viktime injorancës, ata janë viktime zbukurimive të shejtanëve të cilat jau bojnë, për mos me adhuru Allahun tebareke ve teala. Dhe na i kena jurnek, Pejgamberët e Allahut xhelle ve ala Andaj hoxha i ka nxjerrë këto kuptime prej ajetit e pejgamberi sallallahu Prej Ibra, Ibrahimit alejhi salatu ve selam Hoxha e ka prue Muhammed Abdulvehabi ni hadith I cili ka të baje shumë me musliman Ska të baje me, me mushrikt Nuk ka të baje fare me mushrikt Cili është hadithi Hadithin të cilin e transmiton Imam Ahmedi në Musned Hadithi është i, i folur tek uh, hoxhallarët Shirku i vogël. Dietar kan thon këtu hin musliman. Në këtë hadith nuk hin mushrik. Pse? Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon akhwafu ma akhafu alejkum. Ma s'shumti që kam frik për kan për juve kujna sahabeve. Sahabët kush jan? Njerëzt ma të mirë n'fytyrë tokës. Sallallahu alaihi wasallam friksohet për shokët e vet, mos me ra n'shirk të vogël. Çka është shirku i vogël? Kan thon dietar për qylefaqien ka diskutu gjanë e gjatë Ibn Kajimi, ka diskutu nxënës i Ibn Kajimit Ibn Rexheb El Hambeli, i cili e ka shpjegue katërdhjetë hadithet e e Imam Neveviut rahimehullah. Er Rija është qylefaqi. Dietar kanë thënë Rijaja nuk nxjerr prej feje. Nuk nxjerr prej feje. Definicioni i Rijajes është me e ba veprën për hir të syve të njerëzve. Në gjuhën arabe rija është prej të pamës, me të pa dikush. Mirëpo dijetarët në rija e kanë fut edhe ndëgjimin, edhe ndëgjimin, edhe pse fjala nuk e përfshin, mirëpo sheriatikisht përfshihet. Pse? Kanë thënë nëse njeriu e synon adhurimin për sytë e njerëzit, apo për veshët e njerëzve është njësoj. Vetëm se veshët është kur personi apo sytë nuk janë prezent. Për shembull, nëse ti lidhës edhe i fal dy rekate dhe e ki për qëllim me të pa filani apo me të pa një grup prej njerëzve, është e barabartë nëse ki dëshirë me të dëgju njerëzit me të mirë. Nëse ki dëshirë që këtë adhurim çka e ban, me thanë njerëzit, mashallah filani Kështu dhe kështu, kështu prej prej veprave i bë kjo. Kjo kjo në gjuhën arabe quhet rija. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është friksu për ashabët e tij, për shokët e tij nga nga rijaja. Dhe kjo argumenton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka dhënë qetësi shokëve të tij. Nuk ju ka lënë me me u qetësue. Na e përmenëm hadithin se Allahu xhallahu ala nuk i bashkon dy siguri dhe dy friga për robin. Ose frikësohet në dunja, ose frikësohet në ahiret. Nëse është i sigurt në dunja, ka mu frikësu atje. Nëse është i sigurt këtu, ka mu frikësu atje. Ekhwefu ma ekhafu alejkum. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, i ka mësu dhe i ka eduku sahabët e tij, në këtë çka na mundomi me, me kthy prej gjurmëve të sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Që me pas frikë nga, nga syefaqja, ngase pejgamberi sallallahu aleyhi sallam e ka qujtë, Esh-shirku el-asghar. Dietar kanë thënë, pse pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem e ka quajt shirkul asghar? Ka thënë se kjo është derë për me të kalu te shirku el-ekber. Shirk i vogël, mirëpo ta çel derën për tek shirku i madh. Pse? Se shirku i madh çka është? Me e ba veprën kristal për tjetër kan. Kjo është shirk i madh. Kjo është shirk i madh. Nëse e ban veprën për Allahun, E di që është vepra e adhurimit takon Allahu xhalla ve ala, mirëpo e zbukuron për hir të syve të njerëzve, kjo është rija. Kjo është rija. Dietar kanë thënë vepra kur bëhet për sytë e njerëzve i ka dy gjendje. Gjendja e parë është kur t'ja nise veprën me e ba vetëm për hir të syve të njerëzve. Kjo është batil me pajtimin e këtë dietarëve. S'ka është problem hiç në atë vepër. Nëse e ban një vepër dikush vetëm për njerëzit, vetëm për me marr lavdrata kjo është batil e kot, pa vlefshme, tek Allahu xhalla ve ala nuk pranohet dhe për këtë është hadithi i Muslimit ku ka thënë Allahu xhalla ve ala në hadith kudsi, Ana aghna shurakai an shirk, unë jam ma i pavaruri për ortak, s'kam nevojë me më ba ortak, femen ashrakani, kush më ban mu ortak në veprën e tij taraktuhu ve shirke, e la ata dhe shirke dhe ortakin të cilën më ka ba mua. Nëse vepra fillohet me nijet për sytë e njerëzve, apo veshët e njerëzve është batil. Nëse vepra fillohet për hir të Allahu xhalla wala. Mirëpo pas fillimit kalon dikush apo njeriu t'i vijnë vesvese Që me zbukuru adhurimin për hir të njerëzve, dietarë kanë thënë edhe kjo i ka dy gjendje. Nëse e lufton vetveten, e fiton shpërblimin plot. Nëse lëshohet me ria, nëse shlohen si efatësi, atëherë i prishet krejt vepra. Domethënë gjendjet janë dy dhe e dyta ka dy gjendje. Nëse fillon për njerëzit krejt, është batil. Mundi i shkon huq. Nëse e fillon për Allah, po pastaj i vijnë vesveset për njerëzit. Këto janë dy gjendje. Nëse mundohet me hek, Me hek, me luftu me vetveten, me luftue shejtanin, atëherë fiton shpërblimin për shkak të mundit. Ndërsa nëse lëshohet dhe fillon dhe harron se e ka fillu veprën për hir të Allahut, dhe ia nis dhe krejt ibadetin e ban për hir të njerëzve, atëherë vepra e tij nuk pranohet te Allahu xhella ve ala dhe kjo është një rrezik shumë shumë i madh. Pastaj hoxha e ka pranu e ka prue hadithin e Ibni Mesudit radhijallahu anhu dhe ky hadith është shumë me rëndësi, për me i sjell te ajo çka nuk e pranojnë. Ata e dinë se është veç një krijues. Ala lahu al-khalq, atij i takon krijimi. Çka çka nuk pranojnë njerëzit, nuk pranojnë gjykimin. Nuk pranojnë adhurimin. Andaj Allahu xhalla ve ala ka thënë la taj'alu lillahi andadan. Mos ju bani Allahut andada. Ortak dhe ngjajshëm me Allahun xhalla ve ala. Wa antum Ta'lemun, e dimë të gjithë, se Allahu nuk ka ngjajshëm, s'ka ngjajshëm me Allahun xhelle ve ala, Lejse kemithlihi shej, s'është askush si Allahu xhelle ve ala. Andaj pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, Men mate, kush vdes, andaj kqyre hoxha sa preciz ka qenë, njoni prej neve e ka xhennetin dhe xhehenemin sa sa e ka penin e këpucës. Pse? Se vdekja është e panjohur për neve. Ti mundesh prej dere mos me dalë. Ti me ti mundësh mëngjesi mos me mos me taku sa njerzi nuk i takon mëngjesi sa njerzi nuk i takon mëngjesi apo nuk i takon mramja andaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka edukue me edukatën ma të lartë shokët e tij shokët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam i ka zhvesh prej injorancës në mënyrë absolute ja u ka hek petkun e injorancës pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në haxhin e lamtumirës Ka thonë, çdo send e xhahiletit është nën kambët e mia. Domethënë Pejgamberi alejhi selam s'ka lanë send pi xhahiletit vetëm se e ka shkel me kambët e tij sallallahu alejhi o sellem. Dhe na duhet të mu kthejmë asaj çka ka qenë Pejgamberi sallallahu alejhi o sellem, ngase shejtani i ripërtrin, i ripërtrin injorancat e ndryshme vazhdimisht. Dhe njerëzit me injorancën e tyre dhe me gafletin e tyre kthehen pa e ndi, pa e ndi në atë çka ka qenë Injorantët. Andaj, kush vdes, duke e lutë Allahun Gjelle wa Ala, dhe me Allahun dikan tjetër, çka ka thonë, dekhalen nar, futët në zjarë, futët në zjarë, dekhalen nar, mes, jed'u, mes, shikoni hadithin, sa është preciz, e lutë Allahun me, dhe dikan tjetër, dhe vdes në këtë gjendje, dekhalen nar, ku është arsyetimi me injorancë? Ku është arsyetimi me injorancë? Hoxha ka nxjerrë prej këti hadithit kët kët kët dobi. Kqyre sallallahu alaihi wasallam, a len diçka pejgamberi alaihi salam pa sqarue. Lut dikan me Allahun dhe vdes në çat gjendje dekhal an nar drejt në zjarr xhehenemi shkon. Ku është arsyeja? Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e pruni një fjali mes kësajna dhe kësajna? Ngase kjo është çështje më madhështore, nuk arsyetohet askush me injorancë në këtë kaptin. Në këtë kaptin nuk arsyetohet askush me injorancë. Kena me përmend në mënyrë më të gjan te fjala te tefsiri i fjalës la ilaha illallah, mirëpo shikone hadithin. Shikone hadithin men mate dekhalen nar. S'ka pru mes mate, mes vdes dhe veprës së shirkut dhe zjarrit diçka tjetër. Robi mundet me takue çdo çast. Andaj është transmetu prej selefit, Men mate faqad qamet qiametu, Kush vdes, është ngrit kiameti për ta. Ka ndodh kiameti për ta. Pse? S'ka të kthyer. S'ka të kthyer edhe një herë. Rabbirji'un, ai thot, o Zot kthem, po ai s'kthehet. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, Men mate Men laki Allahe, hadithi tjetër. Kush e takon Allahun xhallahu ala, la yushriku bihi shay'an, Nuk i ta, nuk i ban Allahu xhalla wala shirk asgjo. Shihe edhe këtu hoxha e ka nxjerr. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'i ka përmend vepra të tjera? Pse s'ka thon kush e takon Allahun xhalla wala me shumë namaz, me shumë agjërim, me shumë zekat, me shumë xhihad, me shumë vepra të mira, apo me lanje të gjunaheve t'shumta? Pse? Këto janë këto vepra të mira që lavdërohet robi për ato. I ka ba diçka Allahut shirk. Shi ka thon shej'en. Shej'en është diçka e pashquar. Çdo lloj shirku çka është i madh futet n'kët n'kët fjalë. Shej'en. Dekhal en nar. Direkt futet n'zjarr. Edhe këtu është ku është arsyetimi me injorancë. Ku është arsyetimi për ata njerëz të cilët nuk e adhurojnë Allahun xhalla u ala. Ku është arsyetimi me injorancë apo thuaja Me një shprehje tjetër, shtirja se kemi injorancë ngase injoranca është është ngrit nga ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith ka thënë Nuk ngritet kiameti, nuk vjen kiameti para se me u shpërnda lapsi. Çka është me u shpërnda lapsi? Me u shpërnda ilmi shumë. Me u shpërnda ilmi shumë. A ka kohë ma shumë se sa ka ilm sot? A ka kohë Prej kohërave të cilat ilmi është shpërnda ma shumë se sot, vallahi nuk ka kohë. Vallahi nuk ka kohë. Andaj dhe dijetarë të cilat kanë jetu mes periudhës teknologjisë dhe periudhës para teknologjisë thojnë nuk kena pa kësi kësi sende. Me pas taku hoxhallarët tonë nuk e di ça kishin arrit me këtë dituri të shumë çka është çka është mundësue sot me këtë teknologji. Andaj pretendimi i xhehlit është pretendim i kotë, pretendim i pavlefshëm tek Allahu xhalla wa ala. Dakhala an-nar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam direkt e ka pre. Nëse e takon Allahun xhalla wa ala dhe ti i njollosun me diçka ndaj shirkut, kjo është meselë e madhe, vallahi është meselë e madhe, ditën e gjykimit ka m'u pa se sa është e madhe. Ditën e gjykimit ka m'u pa se sa është e madhe, kur robërit kanë me pas nevojë veç me tauhid me shpëtue tek Allahu xhalla wa ala. Andaj hoxha i ka pru këto Hadithe për me tregue se sa është e frikësueshme dhe sa është e pasigurt shirku, dhe sa është e pasigurt njollosja e robit me shirk, dhe sa Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem i ka frikësue shokët e tina, njerëzit ma të mirë fytyrë tokës, që unë ru, unë kam frikë për juve nga shirku, kam frikë për juve nga shirku. Andaj. Lusim Allahun tebareke ve teala që të na mundësojë me kuptue fejen e Allahut xhelle ve ala ashtu siç don Allahu tebareke ve teala, ashtu siç e kanë kuptue gjeneratat e para prej sahabeve dhe tabiinëve dhe tebi tabiinëve dhe gjeneratat prej ulemave mas të cilat kanë qenë të kapt me dhëmball pas kuptimeve të sahabeve, lusim Allahun xhelle ve ala që të na japë prej dritës tina